par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji šeit es, priestirs Jans, un kopā ar man šajā labo ziņu uh, sērijā vai raidījumā ir Aja Krišjānova. Pareizi izrunāju? Pareizi izrunāju. Eh, <laughs> un um, Aja ir bērnu slimnīcas fonda vecāku mājas vadītāja. Labvakar! Labvakar! Paldies par to, kad uh, piekritāt atnākt uz šeien, lai aprunātos par bērnu slimnīcas fonda vecāku mājas vadītāju darbību un lietām. Rādījuma arī klausītāji jūs jau droši vien esat iepazinuši. Šajā jaunajā sezonā mums ir raidījums labās ziņas, kur eh, cenšamies aktualizēt eh, kādas lietas, par ko šķiet ir tā vērts, lai runātu un izceltu, kad mūsu sabiedrībā notiek daudz kas labs. Un ar šajā reizē runāsim iespējams par uh, to slikto, kas notiek, bet tikai ar mēķi, lai norādītu, ka ir, ir labas prakses, ir labas lietas, ir daudz kas, ko mēs un ko daudzi citi, un šajā gadījumā aija, jau dara, <laughs> lai būtu visiem labāk. Ja tu gadījumā vēlies iesaistīties kā parasti, tu var sūtīt īziņas 266 77 272 vai zvanīt 679 69 131 viens un, protams, uzdot savus jautājumus vai varbūt tās pat padalīties ar to, kas nu tev šķiet būtu aktuālākais šīs tēmas ietvarā. Bet uzsākot šo, šo sarunu, man uzreiz gribas eh, teikt tā, neesmu ģimenes cilvēks, <laughs> vismaz ne šobrīd, un, un maz zinu eh, par bērnu slimnīcas vecāku māju. Pirms daudz, daudz, daudz gadiem es pats eh, atrados šajā slimnīcā bet tagad, eh, tagad ir notikusi liela attīstība. Kas ir vecāku māja, kāds ir mērķis un misija? Mm -hmm. <clears throat> Īsā versija, kā mūs ļoti bieži vecāki sauc, eh, vecāku māja ir mierosta bērnu slimnīcām. Ja slimnīcā ir, eh, nu kā jau slimnīcā ir procedūras, manipulācijas, ārsti, troksnis un, un viss, kas, tas, kas piedienās slimnīcai, tad um, vecāku mājas tas pirmais mērķis un galvenais ir atbalstīt vecākus. Un uh, mēs to darām gan cenšamies, gan emocionāli ar viņiem parunāties un, un reizēm uzklausīt un, un reizēm kaut kā citādi, nu, vajadzības ir dažādas. Piezvanīt, palīdzēt, izsaukt taksi, viss vis, vis kaut kas, kas nu kuram vecākam tajā brīdī ir vajadzīgs, uh, bet pie mums var palikt pa nakti, jo... Mhm um, vecāki bērnu slimnīcā. Mums ir viena bērnu slimnīca Latvijā, un vecāki paliek no visas Latvijas. Un, ja ir jābūt ļoti agri vai jābūt vairākas dienas pēc kārtas vai pat uz rehabilitāciju, tās ir pāris nedēļas, tad, eh, ja cilvēks dzīvo tālu no Rīgas, tad ir vai nu viesnīca, kas ir ļoti dārga, vai nu tas ir pie mums. Uh, tad būtībā ļoti daudz vecāki, tas, ko mēs visbiežāk dzirdam, tā ir vienīgā iespēja palikt. Ja, jo mums mhm. ir, mums ir uh, simboliska samaksa, bet tā ir simboliska samaksa, lielākā maksa ir 5 eiro, un tad ir vai nu, nu attiecīgi no kaut kādiem atvieglojumiem, vai daudz bērnu ģimeni, piemēram, tad tie ir tikai 2 eiro. Un, un, uh, un tas ir mājas, prom no mājām. Mums var palikt pa naktī, nomazgāties, drusciņi atgūt spēkus, pagatavot ēst, izmazgāt drēbes. Bet uh, uzreiz varbūt tās tad par tām praktiskajām lietām, no kā un kādā veidā tad dzīvo šī vecāku māja, jo 5 eiro, nu tas man šķiet, nu, vai vispār kaut kur var kaut ko dabūt par 5 eiro <laughs> šobrīd? Nu, droši vien, kad nē, tas ir, eh, kā jau es minēju, simbolisks līdzmaksājums, uh, Mēs esam no sabiedrības ziedojumiem pārstāvoša organizācija, Visbērnu slimnīca fonds praktiski un arī tā skaitā vecāku māja. Ik pa laikam mēs, protams, ka rakstam un skatāmies visādus projektus, kur pa piesaistīt papildus finansējumu, lai mēs varētu tos visas mūsu labās domas, kas mums tiešām ir un idejas, lai to visu varētu real realizēt, tam visam loģiski, kad vajag um, kaut kādus finanšu līdzekļus. Uh, bet eh, vecāka māja kā tāda būtībā ar visiem komunālajiem, un šobrīd mēs taisam remontu, un tad, kad ir visas praktiskās jātīra teknes un jāmazgā logu un visādas lietas, tas viss ir, mhm. tie ir sabiedrības ziedojumi. Būtībā mēs, mēs pārstāvam tikai pateicoties sabiedrības labvēlībai. Un kā veicies ar šiem ziedojumiem? Kā veicies piesaistīt ziedojumus? Um, Būtībā man ļoti gribās uzslavēt un teikt paldies tādiem individuāliem ziedojumiem, kas tiešām ir daudz. Es skatos, ka tas saraksts ir vienmēr nu, tāds pamatīgs, bet, protams, kad lai savāktu lielas summas pa pieciem eiro, tas ir, tam sarakstam jābūt milzīgi garam ir ļoti, ļoti liels prieks redzēt to sarakstu, un tad ir, mēs arī gaidam, kad iesaistās, un arī iesaistās lielie uzņēmumi ar kaut kādām ievērojamām summām, Nu, laikam jau jāsaka, ir labi, jo 13 gadus vecāka māja pastāv un nav nediena bijusi slēgta, izņemot uh, Covid laiku. Tur bija atkal citi, nu, jā, nu. cit, nu. cits, uh, jā, citi iemesli, kāpēc mēs bijām slēgti, bet būtībā vecāka māja ir pastāvējusi visu laiku. Uh, Un ir arī uh, sarunas ar uh, labklājības ministriju, kad nu, tādai mājai mums šķiet, un arī ļoti daudziem šķiet, ka būtu jābūt, nevis no sabiedrības ziedojumiem, bet viņai būtu jābūt uh, valsts paspārnē, mhm. bet tas mums vēl mhm. ir saruna procesā. Nu, viss notiek lēnītiņā mums smagnēji pie mums, kā parasti. Nu, jā, bet galvenais ir tas, kad par mums zina un viss notiek. Nu, o, nu, jāsaka jā. tā, kas ilgi nāk, labi nāk, varbūt, ka <laughs> tā varētu teikt. <laughs> arī, arī tiesa, bet eh, kā ir vecāki zin par to, kad ir šādi iespēja? Daļa zina, jā, daļa nezina, daļa uzzina slimnīcā, kad, kad iesaka, kad, nu, teiksim, ir kas... Uh, ar ātrā palīdzību, ko atved. Mm. Viņiem tas notiek pirmo reizi un notiek pēkšņi, un tad viņus atved istabas čībās no, no kādas tālākas pilsētas. Tad, tad viņiem piedāvā, ka ir tā iespēja palikt vecāku mājā, kamēr viņi nu, aprod ar situāciju vai, vai var braukt mājās. Bet, e, un, un izmanto e, vecāki labprāt un daudz izmanto. Es tā sapratu, ka ir e, Eh, nav ļoti daudz šo nu, eh, mums, istabiņu, bet... Mums nav ļoti daudz, jā, mums ir, eh, mums ir astoņas istabiņas un 20 gultas vietas. Mums nav tādi kā numuriņi kad mēs varam ielikt eh, kā, ģimeni atsevišķi. Mēs cenšamies mammu ar bērnu vienmēr likt atsevišķi un neliekam klāt tur vēl kaut ko, bet mums ir, eh, piemēram, tētu istaba, kurā mums ir eh, četriem tētiem. Ja tēts viens pats paliek, tad viņiem, tad, tad četrus tētus mēs varam, at, piemēram, <laughs> izmitināt. Ja, ja tētis ar mammu kopā ir, tad, tad mēs viņus liekam atsevišķā istabiņā. Mums tās istabiņas nav lielas, bet tajā pat laikā mums ir, mēs sakam, ka mums ir gultas vietas. Tā mēs varam paņemt vairāk vecākus. Tā kā palīdzēt vairāk vecākiem tā. <laughs> Un man, man šobrīd tā klausoties, kad tēviem ir tādā četrvietīga istabiņa, tad, protams, es tā drusku ar humoru, bet kāpēc tāda diskriminācija vai tēvi, vai nav tā, ka tēvi var palikt vai gribētu palikt ar bērniem, ka tikai mātes savā ziņā paliek, vai kā tas ir? Nu, Kas nu, paliek mammas pamatā? varbūt paliek, nu, grūti pat, uh, mammas paliek bišķiņ vairāk, jā. Bet uh, man liekas, kad tas mans novērojums, es vispār esmu sešus gadus vecāku mājā, kad tēti paliek arvien vairāk, tēti iesaistās arvien vairāk. Un, piemēram, ja mums ir, eh, kad ir jaundzimušie bērniņi, kur ir intensīvajā nodaļā un kur mammas nevar būt tikko dzimušie klāt, uh, nu, tur ļoti bieži paliek tētis klāt, un viņš dzīvo mēnešiem klāt, cik ilgi vajag, tik viņš dzīvo un to mammu atbalsta, un tād, tādas jaunas ģimenes ir arvien vairāk. Aha, un bet... pat ne eh, jaunas ģimenes, jā, arī, arī jau tā kā, ja tas ir trešais bērniņš, arī tētis ir iesaistījies, tā teikt, eh, līdz acīm te visā procesā, un viņš nemaz neskrien uz mājām. Bet eh, tas ir tā kā jauns novērojums, ja, kad tēva arī tā kā uzņemas tomēr šo atbildību arī, kas viņiem pienākas. <laughs> jā, jā, jā, jā, tie, tiešām arvien vairāk, un jo gados jaunāk, vecāki, jo tie tēti vairāk iesaistās. Un ir arī mums tādi gadījumi, kad tētis ir dek dekrēta atvaļinājumā. Aha, jo, jo, jo tāda iespēja tagad ir. Jo tāda iespēja ir, un tad mums ir tāds, tāds mulsums, kā mums tagad tos e, līgumus slēgt, uz ko un kā un kā tur to pareizi, jo tas ir tāds, mums divi tādi gadījumi ir bijuši, un tad ne tā, kā, kas, kā, kā tad tagad? nu, tagad vienkārši otrādi, ja, mammai tā, un tētis ir tas, kurš būs bērnu kopšanas atvaļinājumā. Bet... Uh, Ah, nu, nu jā, tas ir bērnu kopšanas atvaļinājums, tā ir cita lieta. Es, es tā uzmanīgi, jo, nu, kā es jau nu, atkārtojos, ne, nepārzinu tās lietas. Ja dekrēts, laikam, ir tāds, ne, ne tāds vecs vārds, jā, bērnu kopšanas atvaļinājums. Skaidrs, skaidrs. Jā. <laughs> Kurš, jā. kurš būs ar mazulīti mājās to gadu pusotru. Mm. Bet eh, vēl viens varbūt tās tāds smagāks jautājums, eh, kas ir tie izaicinājumi, ar kuriem jūs saskaraties? Nu, ir finanses, ka pie tām ir obligāti jādomā un Es pieļauju, ka smagi jāstrādā ziedojumu vākšana. Mēs arī kā radio darbojamies uz ziedojumu pamatu, mm -hmm. un tāpēc es to ļoti labi saprotu, <laughs> cik smags darbs tas var būt patiesībā. Bet vai ir vēl kādi citi iz, izaicinājumi bez finanšu piesaistes? Nu, protams, kad ir um, finanšu piesaisti, jā, tas ir tāds varbūt um, tāds redzamākais, bet mēs esam uh, Eh, tas mm, pamatu pamats ir esam tā vecāku atbalsta forma, kur vecāks var vērsties pie mums. Ja slimnīcā varbūt ārstiem nav laika, un tas ir pilnīgi saprotami un pamatot, ka viņam nav laika ar katru vecāku aprunāties arī par to, kā viņš jūtās, ja par šo te mhm, jauno uh mhm. -huh. situāciju, piemēram, kad ir, ir skaidrs, ka būs ilgstoši jārastējās. Bet um, tas izaicinājums varbūt arī ir reizēm tajos um, neapdomīgajos vecākos vai bez pietiekamas atbildības. Mums, mēs atbalstam, mums ir jāatbalsta, un reizēm tas tiešām ir grūti, kā piemēram tagad nesenais gadījums, ja, kad, kad bērns nav vakcinēts un viņš aiziet bojā. Un mm. tad ir grūti atbalstīt šos te vecākus, kuri pieņēmuši tik dīvainu lēmumu, kad ir gatavi savu bērnu upurēt. Mm. Un tādus gadījumus, protams, kad mēs arī redzam, Mēs nopūšamies, mēs cenšamies no savas puses varbūt kaut ko pateikt. Nu, nav mūsu uzdevums nevienu pāraudzināt, bet tas ir tas, ir tas kas patiešām uz ko ir ļoti grūti noskatīties un ļoti grūti uh, Eh, aiziet mājās un aizmirst par darbu. Mm. Tu mhm. to nesā līdzi un domā un, un eh, reizēm nedēļām. Eh, nosaucāt par bezatbildību, vecāku bezatbildību, un lai arī nav uzdevums pārmācīt, bet varbūt tās tieši vajadzētu, <laughs> jo es tā pieļauju, jo jaunāks vecāks, jo uh, Es pieļauju, ka vairāk viņi lasa, man draugi ir, kuri ir vecāki un kuri lasa eh, un, un mēģina saprast, kā labāk audzināt un tiešām mm -hmm. pievēršas no ar tādu, es pilnīgi ar apbrīnu skatos, kā tas notiek, bet vienlaikus arī esmu sastabs pats redzējis tādus cilvēkus, kuri ir, nu, vai tiešām audzinās bērnu tagad? Mm -hmm. Un kā tad notiek? Vai, ir, vai, ir, vai to var novērot tā, eh, caur jūsu vecāku māju ejam vai caur vispār bērnu slimnīcu un, nu, un kas tam, nu, notiek nu, tur? Pie mums jau visi pie mums nenonāk. Protams, ka pie mums nonāk kāda daļa, bet e, jā, mēs arī redzam tos vecākus un ir grūti to nosaukt e, kā rūpes par bērnu. Tu vienkārši skaties un, un nu, nu, tās nav rūpes par bērnu. Bet tas Tur ir tādēļ, ka viņš kā... nemāk, nezin, e, vienkārši, vai, vai kas tas ir, kāpēc tā? nemāk, nezin, nu, tā kā, kā psihologs teiktu, ka tas viss nāk no paša bērnības. Nu, iespējams, ja tās rūpes nav saņemts, tad viņš arī, tas cilvēks nezin, ko dot tālāk. Bet e, tas nozīmē, ka viņam nav tāda, nezinu, dabiska kaut kāda izjūta par to, kā parūpēties par Reizēm vismazāko. Reizēm arī tādi redzēti, jā. Jā, bet nu, tas būtu droši vien tāds atsevišķs temats un, un e, ļoti, ļoti sensitīvs. Bet, nu, jā, tie ir tie grūtie brīži, kad ir ar ko mēs saskaramies, uz ko ir jānoskatās un nu, ko mēs, mēs varam noplātīt rokas. Un tad vecāks aizbrauc mājās. Kas notiek tālāk, nu, tas jau vairs tā kā. Mēs ceram, ka tur iesaistās sociālais dienests un ka tur tomēr palīdz tam vecākam saprast to, to kā tas ir un kā var būt tam bērnam labāk. Uh mhm. -huh. Bet kā tas ir, to mēs nezinām. Bet man izklausās tā, ka nu, tas bezmaz vai tā paliek uz jūsu, um, nezinu, sirdsapziņu par to, ka, nu, ja tā var teikt, jūsu sirdsapziņu vai uz jūsu tādu, um, nu, jā, apziņu par to, ka, nu, šis ir vecāks, viņš tagad dodas, uh, šeit mēs varējām vēl pieskatīt, bet atgriežoties mājās, mēs nezinām, kā, kā viņam būs un vai tas sociālais dienests tiešām palīdzēs. Mm, jā, bet <laughs> tieši tā. nu, jā, es arī, arī nezinu, vai tas ir jautājums, <laughs> bet... bet um, nu, tāda atskārsme man pēkšņi e, runā Jā, ar jums. Bet, bet tas tā ir, nu tā, tā, tāda ir došie mūsu sajūta, tāda, es pieļauju, ka tāda pat sajūta ir slimnīcā tiem mediķiem, ka viņi saprot, ka tas bērniņš šeit bija, un viņš bija tīrs un kārtīgs un aprūpēts, nu, un tagad viņš brauc, um, Jā. Dievs viņu zina, kur, mm -hmm un sazina kādos apstākļos, spriežot pēc, pēc nu, kaut kādām tur Jā. Nezinu, vai pēc izskata, vai pēc kā. Un, un diemžēl, mēs varam cerēt tikai uz to, ka ir citi dienesti dzīves vietā, kuri tomēr pieslēgsies tam un tam, tam bērnam tiks dots nu, pēc iespējas labāks. Nu, Labāk jā, tā nu. dzīve un sadzīve un, un ka viņš būs paēdis un tīrs. Skaidra lietas. Liekas. Ejam mazā muzikālā pauzītē un pēc tam atgriezīsimies, lai varbūt tās tad dzirdētu un redzētu, bet kas labs un kā, kā var pamainīt. Varbūt tās arī šo, um, nezinu, kā to nosaukt par, man vairāk ir raidījumi jau un tāda viena sajūta, kad mentalitātes vai kultūras vai apziņas eh, stāvokļus, lai būtu labāk, lai būtu citādāk jā, vismaz. kaut kāds komplekts tāds, jā. Nu, jā. jā. Bet par to pēc muzikālas pauzes radījumi arī klausītāji, ja jūs vēlaties iesaistīties, jūs to varat sūtot īziņas 266 77 272 vai zvanot ēterā 679 691 31 pēc muzikālas pauzes esam atpakaļ un saruna ir ar Aju Bērnu slimnīcas fonda vecāku mājas vadītāju. Kā? Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji šeit es, eh, presteris Jānis, un kopā ar mani ir vecāku mājas bērnu slimnīcas fonda vecāku mājas vadītāja Aija, ar kuru runājam par šo vecāku māju. Un jā, dzirdējām daudzas un dažādas lietas, varbūt tās arī ne tās patīkamākās, bet mērķis jau ir atrast un jau var teikt tā savā ziņā risinājumu vai ieraudzīt to gaismu, kas ir mm, arī vai pat vēl vairāk nekā, <laughs> nekā tā tumsa, kas, diemžēl, dažu brīdi tā vien šķiet e, valda mūsu vidū. Un es tā nu, uzsākot šo, šo tematiku jau tādu pozitīvāko, gribu atsaukties uz e, to, kas ir mājaslapā piedāvāts. Un, un viena no uh, idejām, kas izskan, ir tuvums dziedēs, nu, runājot tieši par mājas tādu misiju, vismaz kā es to uztvēru, um, kad palīdzot, vec, palīdzot vecākiem uh, Eh, vecāku māja palīdz arī saslimušajiem bērniem, kuriem vecāku mīlestība un klātbūtne ir ļoti nozīmīga atklāpšanas procesā, eh, ārstēšanas procesā. Tuvums dziedina, nu, man likās, tie, nu, tie, tie tiešām tādi skaisti vārdi, un tas tiek arī nodrošināts un visdažādākos veidos, cik es saprotu. Nu, cenšamies dažādi, jā, tā ikdiena mums ir, kad vienkārši vecākiem ir iespēja tie, kur nedzīvo Rīgā, dzīvo tālu no Rīgas, palikt un būt katru dienu no rīta līdz vakaram kopā ar savu bērnu un atnākt uz vecāku māju un, ehm, kā mēs sakam, drusciņi restartēties, atpūsties, lai viņš no rīta var iet, jo šodien mēs vairs baigi par to nešaubamies, kad emocionālais atbalsts gan bērnam, gan vecākam ir ļoti svarīgs. Un kā, kā nesen slimnīcas uh, vadība teica, ka uh, eh, pat ārstēšanās ir apmēram 10%, un tad vis, vispārējais ir ēšana, ir, ir um, ka tam bērn, bērniņam ir tā mamma blakus, uh, un, un uh, viss tas komplekts ir tas, kas to atvesaļošanos palīdz īstenot tajā, tajā labākajā formā mhm, un tajā vieglākajā mhm. formā. Jo jūs teicāt, ka jūs arī bijāt Es, slimnīcā. es arī biju, bet tas jau bija ļoti, ļoti, ļoti, Jā, ļoti mē, sen. <laughs> es arī esmu <laughs> bijusi tāds eh, pamatīgs bērnu slimnīcas klients, un mamma nebija klāta, un cik tas bija grūti. Un es tā iedomājos, kādas būtu tās manas uh, bijis, es viņu brīžiem atceros kā murgu, un es domāju, nu tāda murga vairs nav tiem visiem bērniem tā vai citādi, praktiski visā slimnīcā, visās nodaļās cen, cenšas nodrošināt, kad, kad mamma var būt klāt. Jo arī vecāku mājā pārsvarā paliek no intensīvajām nodaļām vai jaundzimušo vai nu, vai, vai lielāku bērnu, jo tur nav iespēja palikt. Tur ir tikai krēsls, kur pa dienu var sēdēt, bet vecākam ir, ir arī jāatpūšās. Ja vecāks, nu, jā, te, te jā, sēdiņu. lai viņš varētu atbalstīt šo savu bērnu, viņam ir arī jāatpūšās. Un pārsvarā ir tādi, tie, tie ir vecākie, ja, jo visās nodaļās lielākā daļa var palikt. Un tad ir mamma, piemēram, ar bērniņu ir slimnīcā, tētis pie mums paliek, vai, vai brīvdienās brauc ciemos, kad mamma vai tētis ar vienu bērnu ir slimnīcā, un tad atbrauc brālis ar māsu. Ja, un, un, jo, um, mēs arī šogad, šo vasaru uzsākām, mēs norganizējām divas nometnes mhm. ģimeņu, jo tad, kad ir slims viens bērns, tad, protams, kad automātiski visa tā uzmanība vecāku un visa pār, pārsviežās uz to bērnu bet ir jau vēl brāļi un māsas. Un gan arī nu, visās kur, ģimenēs kur ir. Pārdzīvo arī tam visam. viņi pārdzīvo, bet pa viņiem tā sevišķi neuztraucās, jo viņi taču veseli, viņi iet skolā, viņi iet savās nodarbībās, ar viņiem viss ir kārtībā. Bet, bet vai tas tā tiešām ir? Ja, jo viņi būtībā savā, vai, vai mamma ar, ar vienu brāli ir slimnīcā ilgstoši mēnešiem, ja? Nu, būtībā visa tā ģimene, un es runāju vairāk par tām onkoloģijas ģimenēm, ko mēs ar labāk vecāku mājā pazīstam, būtībā tā ģimene tiek izšķirta. Mm. Ja jau ir viens vecāks ar, ar bērnu tur, tad ir otrs vecāks kaut kur tur, kuram ir jāstrādā, kuram tagad arī ir visa mājas dzīve, ir pēkšņi nevis viņi var dalīt starp uh, eh, māmu un tēti, jā, bet viss ir uz vieniem. Uh, Uz vieniem, viena vecāka pleciem brāļa māsas kaut kur tur ar pa to vidu defilē un kaut kur var pieslēgties vecmāmiņas. Ne visās ģimenēs ir tādas iespējas, ja, kad var kaut kas palīdzēt. Nu, tās ģimenes ir ļoti, ļoti sarežģītās situācijās. Un, un eh, tā mēs šovasar nolēmām, kad eh, mēs gribam atbalstīt šīs ģimenes drusciņu vairāk – Mhm. Un tas bija tieši onkoloģijas ģimenes, kad mēs uzrīkojām pat divas mums sanāca, sanāca gribējām vienu, bet aizgāja viss tik labi. Un, un ka mēs izdomājām, ka mēs pēc diviem mēnešiem norganizējām vēl vienu, kas bija ģimeņa nometne, kur bija visa ģimene kopā. Tie bija bērni, kas bija vai nesen, vai kāds arī bija, bija ātrāk beidzis ārstēšanu, bet kuriem aktīvais tas ārstēšanās periods ir beidzies, un ka bija kopā visa ģimene. Un tad mēs, mēs piedomājam pie tā, lai ir um, drusku tāds uh, saturs, kaut kas garīgs, kaut kas psiholoģisks, kaut kas emocionāli atbalstošs. Bija ļoti daudz izklaides tikai mamām, tikai tētiem, mamām un tētiem kopā, tētiem un bērniem visādās formās. Četru dienu tādā nometne. Par ko mēs dzirdējām ļoti labus vārdus, un ir skaidrs, ka ir jātaisa arī nākošais gads kad, kad tas, ir, tas ir svarīgi šo ģimeni mm -hmm. uh, nu, stutēt, jo tas ir milzīgs pārbaudījums. Un tāda kā onkoloģijas nodaļā, kad reizēm tas velkās gadiem. Nu, jā, tas es, ir milzīgi pārdzīvojumi gadiem. Ja, tas jau ir savā ziņā kaut kāds arī kaut kāda rutīna, ja tā, bet, nu, tai nevajadzētu būt rutīnai slimībai, ja, bet, nu, tajā pat laikā, protams, ka ir arī citās uh, citas slimības, kas ir hroniskas un ar kurām tev visu dzīvi jāsadzīvo. No, nu jā, bet, eh, bet arī šī palīdzība nav tikai, eh, kā es klausos, pašā slimnīcā un aktīvas slimības eh, pro, ārstēšanas mm. procesā, mm. bet tiek darīts viss, lai ar palīdzētu pēc, pēc... Nu, to mēs, jā, šogad tā sākām un ļoti par to domājam, kad, jā, kad ir bērns aiziet mājās, un arī vecāks, Un tad tas viss kaut kā tā beidzās, un tev ir jāatgriežas normālā dzīvē, bet tu vairs tā nevari. Ja, jo ir pagājis eh, pusgads, reizēm četri gadi, reizēm eh, gads, pusotrs, mm. nu visādi. Nu, tas nav tik viegli. Tagad, ā, nu, tagad viss ir beidzies, jau mēs tagad esam hopā atpakaļ. Ja? Nu, nē, Mēs redzam, ka to pašu Covid laiku bija Covid laiks, un nemaz tā, mēs tā nekur neielecam, ja mēs <laughs> lēnām Nevar, ejam jā. kaut kādā citādā veidā. Un tas ir tas, ko mēs mēģinām uh, domāt tagad, kā mēs varam palīdzēt tām ģimenēm nu, turpināt dzīvot cik iespējami normāli atgriezties, bērniem atgriezties skolās, cik tas ir grūti viņiem atgriezties skolās. Pēc tā visa, cik smagi ir gājis ārstēšanās process, ir milzīgs smags, fiziski, garīgi, visādi, emocionāli, mm. visādi mm. viņš ir mm. smags. Mm. Bet, eh, bet vienlaiks es tā klausos, eh, kā ir, jūs jau nevarat arī visu to milzīgo darbu, kas ir vajadzīgs, lai varētu viņš atgriezties uh, normālā, tā saucamajā normālajā <laughs> dzīvē, nevarat vieni paši to izdarīt. Vai to jūs vieni paši nu, nu, organizējat? Nē, nē, nevaram, protams, <laughs> tas nē, vienkārši izklausās. Nu. Nē, pirmkārt, vajag, lai arī ģimene to grib, šo atbalstu pieņemt. Tas ir uh, numur viens mēs, mēs varam piedāvāt visādas idejas un, un visu kaut ko, ko mēs esam izdomājuši, bet ir eh, vajag pretī, lai to ģimeni, lai viņi to ņem pretī. Mēs esam ļoti pateicīgi, pat tās abas nometnes bija pārpa simts cilvēkiem, kurus mums izdevās eh, mm. drusciņi uh, izklaidēt, ja tā var teikt, un drusciņi eh, tā, no tās ikdienas ārā. Mēs bijām, nu, centāmies parūpēties pilnīgi par visu, ka viņiem bija tikai tikos un tikos jābūt tur un tur. Un tur notiks tas un tas. Tētiem jābūt tur, mamām jābūt tur, bērniem jābūt tur. Un, un, nu, pēc, pēc, tā, pēc tā feedbacka, ko mēs dzirdējām, kad nu, tas arī izdevās, mēs to nevaram izdarīt. Tas ir... Um, nu, var vēl iesaistīt. Ir jau vēl visādas instances un, un um, visādas iestādes, kas var palīdzēt, bet um, lielāko daļu jau tam ir vajadzīgs, man šķiet, laiks. Tas tāds man subjektīvs viedoklis, mm. tam vienkārši vajag laiku, bet, protams, pa to laiku arī viss kaut kas notiek. Un lai būtu tā, ka tas notiek nu, mērtiecīgi uz to, kad mēs eh, atgriežamies, ja, tai normālajā dzīvēm, Nu, tāpēc ir, mēs, mēs arī rīkojam nodaļā tādas vecākiem atbalsta pasākumus un bērniem cenšamies tādas, mēs viņus saucam par tējas pēcpusdienām, uh, nu, ka to to, to normālo dzīvi drusciņu ienest tajā ārstēšanās, lai nav tikai sistēmas temperatūra un cikos kur kādas procedūras, bet ka tev ir tur uztais rokas prādzīti mammai, ja nu kaut ko tādu no, no dzīves, mm -hmm. no, no parastās ja, nu, dzīves. Noņemt prātu no, no tām Drus, raizēm, kas drusciņ, nepārtraukti, jā, nu, jo nomāc jau galu galā ir, vai ne? Jā, nu es domāju, ka to varētu daudz un daudz vairāk noteikti. Bet kā ir uh, kopumā um, atsaucība, atsaucība ir uh, uz vecāku māju, uz iesaistīšanos vecāku mājā, um, palīdzēšanu? Un... Uh, ir, vai tas ir jautājums par mūsu brīvprātīgajiem? Mm, jā, e, e, es, es biju pamanījis, kad ir ar brīvprātības e, iespējas. jā, jā, jā, tad, tad tas mums ir tāds ļoti, ļoti nozīmīgs moments, kāpēc vec, vecāka māja ir atvērta 24 septiņi. Un veids, kā mēs to varam nodrošināt, ir mums ir algota darbinieki, mēs kopā esam 10, 11. Mhm. Uh, ir uh, eh, dienas, dienas un naktas dežuranti, bet ir stu, uh, stundas no rīta, stundas vakarā, un visas brīvdienas būtībā mums strādā brīvprātīgie. Aha. Un pateicoties tikai tam, kad mums ir šie brīvprātīgie, mēs varam nosekt to tās visas, un vecāku māja var būt atvērta, jo ir bijis laiks, kad vecāku māja tiek slēgta pa dienu, tikai vakarā verās vaļā, nu pašā sākumā tur visādas tās formas, kad meklēja. Mm -hmm. Bet šobrīd mm -hmm. mēs esam iegājušies tā, kad mēs cenšamies pa visām varītēm, kad ir mums tie brīvprātīgie, kuri piesakās uz dežūrām, uh, Un šobrīd tiek meklēti jauni brīvprātīgie. Jā, jau mums nu, cilvēki atnāk, pastrādā un ir dažādas situācijas, un darbs mainās, un dzīvesiet mainās, un tad, tad atnāk un iet projām, un tam, tam mēs ik pa laikam ņemam jaunus brīvprātīgos. Bet eh, kādi ir viņu brīvprātīgo pienākumi tādā gadījumā? Um, brīvprātīgo pienākumu būtībā ir tādi paši kā jebkuram darbiniekam, uzņemt vecāku, sakārtot dokumentāciju, ar katru vecāku tiek slēgts līgums, mm Tas ir mums tur tāda elektroniskā sistēma no šī gada ir ieviesta. Tā ir tā praktiskā puse parādīt, kas ir vecāku māja, kur atrodas virtuvi, jo atnāks atraukt vecāki un, un mm. Mm. Nu, vienkārši sakot, ne rīt, ne vakar nesaprotat, kur ir virtuve, kur var atpūsties, kur ir, kur ir dušas telpa, te var drēbes izmazgāt, te ir tas, te ir tas. Parādīt, un, un, un arī tas, kad eh, nu, aprunāties ar vecāku ja redz, kad, kad eh, nu, nav labi. Tad var gluži vienkārši pajautāt, kas ir ir kas runā, ir kas negrib runāt. Mm. Ja? Bet, mm. ja mēs redzam, ka vecāks sēž virtuvē un raud, nu, mēs nekad nu, tā neuzliekam klapas un oi, šito neredz, jo tas ir pārāk briesmīgi, es eju projām. Nē, mēs tā nedaram. Mēs, mēs cenšamies ar visiem brīvprātīgiem arī rīkot apmācības, lai viņi justos pietiekami droši par to, kad e, saņemties un iet Jā. Mm. jautāt un tos skaudros stāstus reizēm uzklausīt, jo reizēm tas ir ļoti smagi to uzklausīt. Pilnīgi, es varu tikai iedomāties, <laughs> ka nu, tas var būt ļoti nevaram smagi. iedomāties, ja mums dzīvē viss ir labi un bērni izauguši un, un kaut ko tur paslimojuši un kaut kas, bet viss ir labi, ja, tad, tad mēs tādus traģiskus stāstus mēs ārkārtīgi mm. grūti ir uzklausīt, jo mm -hmm. nu, mums liekas, ka mēs zinām, varam iedomāt, bet mēs pat nevaram iedomāties, ka, kā var justies tas vecāks tajā situācijā. Nē, nu arī, arī tiesa, bet kā ir tie eh, brīvprātīgie, kas eh, viņi ir paši jau bijuši kaut kādā sakarā ar vecāku māju, vai kas ir tie cilvēki, kas šobrīd vismaz eh, ir kā brīvprātīgie? Mums ir tādas trīs kategorijas. Ir pensionētas dāmas, kuras ir beigušas aktīvās darba gaitas, um, tad ir studenti, pārsvarā medicīnas. Mm. Un tad ir tādas dāmas, 40, 50 gadiem, kuras, kurām bērni ir izauguši. Un es dzirdu viens un tos pašus stāstus, kad nāk uz iepazīšanās vizīti. Es sāku domāt par, par dzīves jēgu, par pievienoto vērtību, ko es te vispār esmu, ko es te mm. daru un kas es esmu. Un, un visi šie jautājumi, tie eksistenciālie, eh, uzrodās. Uh, Un tad ir tieši tas pats ar mani notika. Pirms vadītājs es biju sešas ah. gadus brīvprātīgā, un tieši tāpat es vienkārši sapratu, kad um, Uh, nu, nu, mēs tādi, nu, kas mēs esam? Mēs visi esam patērētāji. Mēs visi, nu, patērējam savus darba devējus, vecākus, vēlāk bērnus un visu. Mēs būtībā tikai domājam, kā kaut ko paņemt. Viss tā dzīve ir tā, nu, tā, tā, tāda mums tā ikdiena, tā sabiedrība ir uzbūvēta, tā nu, civilizētā. Un tad tu vienkārši sāc, um, nu, es izjūtu tādu uh, krasu vēlme kaut ko vienkārši dot. Mēs dodam naudiņu, mēs kaut jā, kur pārskaitam, jā. bet um, tas nav attaisnojums, ka tev nav naudas un līdz ar to tu nevari nekur iesaistīties. Ir šis te brīvprātīgais darbs un ir ļoti daudz dažādi iespēju. Ja? Mēs jau esam tikai viena no, uj, cik daudz ir. Nē, nu jā, tieši tā, bet eh, man tā drusku pat pārsteigums ir par to, kad eh, kā patērētāji, jo man tā šķiet, nē, nu vecāki jau tas ir tieši otrādi, kad nepārtrauktu esi devis devis un varbūt tās kādā brīdī uh, pēkšņi pārtrūks, jo tas bērns ir izaudzis un <laughs> aizgājis un vairāk nav jādod un, Un tad tā kā paras, es, es tādu stāstu esmu dzirdējis atkal. Nekad... Jā, bet mēs prasam no uh, sieva, no vīra, vīrs no sievas. À, nu tādā ziņā. <laughs> no darba devēja. Man vajag vairāk to no valsts, man, man vajag šito, ja? Un mēs, mēs esam būtībā tādi. Ja es esmu, mēs arī dodam daudz, protams, ka mēs bērniem dodam un vēlāk mēs vecākiem dodam, nu saviem uh, eh, mhm, sensīšiem. Mm -hmm kaut kādā eh, posmā. Un, un, Bet tas ir, tāds, tas ir normāli. Man liekas, ja tu dod saviem bērniem, tas ir normāli. To nevar spraust ordeni pie krūts, ka tu esi izaudzinājis <laughs> savus divus bērnus. Ja? Nu, tas ir normāli. Un tad tu palīdzi savam pensionētajam vecākam, piemēram. Bet eh, man, man izklausās, ka vajag visiem vecākiem spraus pie e, krūtīm e, ordeņus par mhm. izaudzināšanu, jo es tā saprotu, nu, izklaus, ka tas tomēr ir nu, tāds izaicinājums un uzdevums, ko visi nemaz vairs neprot. Daudz vecākus, ko es satieku slimnīcā, jā. jā. Nu, lūk. Jā, ļoti <laughs> daudziem ir tā, kad, kad e, tas tiešām ir abrīns vērts, kam tie vecāki ir izgājuši cauri, uh, un izgājuši veiksmīgi, un bērni ir veseli un arī uh, psiholoģiski netraumēti, emocionāli līdzsvaroti, ja, un tu redz, ka tas ir tās gudrās mammas nopelns. Ir, protams. Ir, <laughs> ne, tas arī jauki dzirdēt, bet uh, varbūt tās jautājums ir uh, jau pie beigām, uh, šī raidījuma beigām. Jautājums būtu tāds, bet uh, kā mēs, nu, pārējie, tie, tie kas klausamies, vai ir, ir, ir kaut kas no jūsu mācībām, ko mēs varam tā kā paņemt, kas, kas jums ir bijis tāds kā, nezinu, atbalsts gan šajā darbā, varbūt pat dzīvē, no tā mācība, ja var teikt, kas ir tas, ko jūs gribētu, varētu klausītājiem nodot tālāk, un varbūt tas ir iedrošināt vai iedvesmot uz kaut ko labu. Nu, uz labiem darbiem noteikti, bet, nu, bet man, jā. man kaut kā šķiet, ka cilvēkam pašam pie tā ir jānonāk, bet ja cilvēks pie tā ir nonācis, un varbūt arī tā situācija tāda, kad es tā kā gribētu, es tā kā varētu, tā kā, tā kā vajadzētu, bet īsti nezinu, kur, tad vajag iet un meklēt, jo šādas palīdzības ļoti daudz meklē un, un ir ļoti daudz vajadzīgs brīvprātīgo darbs. Protams, ir vajadzīgs finanses, uh, ir eh, milzīgs paldies par to. Nu, ja nevar neko citu, nu, tad var varbūt strādājošs cilvēks to, to piecīti pārskaitīt kaut kādos projektos. Ja? Nu, kas, kas vairāk ir pie sirds, vai tie ir mhm. sunīši kaķīši, vai tā ir Ukraina, vai tie ir mūsu pašu bērni. Nu, ir, kaudzēm ir, ir nu, lieta, kur un arī brīvprātīgo jā, jā. darbs ir ļoti liels un var arī uh, man liekas, nu, nu, labi, mēs tagad fondā man ir ļoti liels atbalsts no kolēģiem, ja, kad ja ir kaut kāda ideja, tad, nu, tā, to ideju mēs varam realizēt, bet kāpēc to ideju nevar realizēt tāds viens cilvēks, kuram arī ir, un vienkārši sākt meklēt dombiedrus, ja, veidot kaut kādas tās um, mazās organizācijas, kuras reizēm izaug un kļūst par ļoti lieliem nozīmīgiem tādiem atbalsta punktiem. Bet, protams, ka tas viss ir no tā, kad tevi kaut kad ir atbalstījis kāds, ja, un tu to esi redzējis, un tu to esi saņēmis, novērtēt, tā tad novērtēšana varbūt ir, ja, ka mēs redzam un novērtējam to, kas mums dzīvē ir dots. Un tad tu un vari... Tad, eh, un tad tu vari dot kādam citam, mm. jā. Tu saproti pirmkārt, kā tas ir, ka tev bija grūti, Ja, jo nevienmēr to mēs eh, tā nu, teorētiski tas, tas tavu tik labi, cik ir, ka mēs saprotam, ak, Dievs, kā man tajā brīdī bija un kā man tas eh, palīdzēja izvilkt ārā no tā tāds mm. vai tāds mm. solis vai tāds un tāds atbalsts. Un tas ir tas, kas ir jādara. Man šķiet, katram cilvēkam ir jārada kaut kāda savas dzīves pievienotā vērtība. Kāda, no kuram, kāds tas resurs ir, katram ir kaut kāds resurss. Un tad vajag to resursu nevis turēt uh, zem pūra, bet uh, laist ārā un iet un palīdzēt un iet teikt tās savas labās domas, labās idejas. Reizēm tas ir labs vārds. Jā. Pasmaidam uz ielas kādam, pasakam labu vārdu. Nu, tas arī var būt izaicinoši kādā brīdī. tas var būt <laughs> izaicinoši, bet ja to ja, ja ir gatavs un to gribās, un liekas, nē, nē, pie mums tā nav pieņemts, jo pie mums tiešām nav pieņemts. Uh, bet vajag pamēģināt. <laughs> nu nekas, lai domā, ka esmu dīvains, <laughs> bet, bet pasmaidīju. <laughs> bet, bet pasmaidīju, jā, un kāda starpība, ko domā kāds, ko tu varbūt vairs nekad dzīvē cilvēku nesatiksi, ja, bet kādam citam varbūt tas maids vai tas labais vārds vai tas kaut kāds mazais darbiņš, nu mm. kaut kas, eh, nu, dos to kaut kādu to stimulu, ja, un aizies tas, tas labais efekts, eh, tas tauriņa efekts, ja, kurš vairos to tālāk, ja varbūt tas, tas tāds filozofiski jau um, um aizprātuļojamies, bet uh, kā ir, ja cilvēks, ir jau tāda cilvēka, kas saka, nu es neredzu neko labu manā dzīvē. Par to novērtēšanu, ieraudzīšanu, novērtēšanu un došanu tālāk, man liekas, tā ir, nu, pamata atziņa, kuru, vai, <laughs> bet nu, ko teikt cilvēkam, kurš, nu, man dzīve, viss ir tikai drūmi un melni. <laughs> Nu, tad vajag eh, mākslīgi sākt sevi spiest ievērot. Un uh, viena no metodēm, man ir vēl viena profesija supervizors, ko es arī aha, klientiem aha, šādiem aha. Eh, reizēm saku, nu tas nav, tas nav, tas nav. Saka, uzraksta katru vakar trīs uh, lietas, par ko var pateikt paldies. Un uh, tur var un uzrakstīt. Nevis tā padomāt, bet uzrakstīt. Un tas būs pirmkārt – Eh, notiks tas, ka tu sāks to skatīties. Bāc, man taču tās trīs lietas jāuzraksta. Meklēšu. Kas tas ir, jā, un es <laughs> meklēšu, un, un īstenībā, un tad tu viņas sāc ieraudzīt, sāc pamanīt, un, un kaut kādā brīdī saprot, o, es jau varu septiņus uzrakstīt, šodien bija septiņas. Un it kā nekas tāds, bet, bet tev mainās domāšana. Jāsāk ar, ar sevis organizēšanu to pamanīt. Pamanīt. Sirsnīgs paldies, Aija, par to, kad atnāci, lai šeit kopā ar mums parunātu, pastāstītu par to labo, kas notiek eh, bērnu slimnīcas fonda vecāku mājā un ko arī mēs varam varbūt tās. Un ja neredzam, tad, eh, kā teica, sākam eh, piespiest sevi pamanīt tās lietas, jo gal galā tas, ko mēs redzam, arī mm, pateiks, noteiks to, kāda mēs būsim un kā lietas attīstās. Jā, paldies, ka uzaicinājāt